Vai es meditēju pareizi? Ja meditēsiet pareizi, jutīsiet spontānu iekšēju prieku un mieru sevi un apkārt. Bet ja jūtat spriedzi prātā vai satraukumu, tad praktizētais meditācijas veids jums nav piemērots. Ja jums ir bijusi laba meditācija, tad jums būs labvēlīga attieksme pret pasauli. Jūs lūkosieties pasaulē ar mīlestību – lai arī tai ir neskaitāmas nepilnības. Arī tas, ka tieši pēc meditācijas jums ir dinamisma izjūta, ja jūtat, ka esat atnācis pasaulē, lai kaut ko paveiktu un kļūtu par kaut ko, lai augtu paša Dieva tēlā un kļūtu par viņu uzticīgu rīku, norāda, ka jums ir bijusi laba meditācija. Lūdzu neuztraucieties, ja sākumā nespējat labi meditēt. Pat ārējā dzīvē Dievs vien zina, cik daudz gadu jāviengrinās, lai apgūtu kādu prasmi. Ja izcils pianists atcerēsies, kāds bija viņa līmenis, kad viņš pirmo reizi sāka spēlēt, viņš smiesies. Tieši pakāpeniska izaugsme ir ļāvusi viņam sasniegt muzikālās meistarības virsotni. Arī garīgās dzīves sākumā var izrādīties grūti meditēt, taču pakāpeniski jūsu spēja pieaugs – Turklāt jau no pirmās dienas jūs izjutīsiet labumu, ko sniedz meditācija. Kad nogaršojam kaut vienu pilienu jūras ūdens, tas ir sāļš. Līdzīgi arī meditācijā. Ja spēsim izdzert vismaz vienu pilienu miera jūras, mēs noteikti sajutīsim savā dzīvē mieru.